Idem tamo gdje mi je gospodar naredio, reče, on će mene kuda treba uputiti. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. i kad on odraste toliko da mu hoće u poslu pomagati, Ibrahim reče, o sinko moj, usnu sam vidio da treba da te zakolje. Pa šta ti misliš? O oče moj, reče, onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš ako Bog da, da ću sve izdržati. I njih dvojica poslušaše. I kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo o Ibrahimi. Ti si se objavi usnu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra dijela čine. To je zaista bilo pravo iskušenje i kurbanom velikim ga iskupismo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima, a posebno na blagodati vjere koje nam je darovao i čiju slast ovih dana osjećamo. Neka je salavat i salam na našega uzara Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, plemenite ashabe i vjernike koji ga slijede, slijede do sudnjega dana. Molim uzvišenog gospodara da nas počasti znanjem koje će nam koristiti na dunjalku i na ahiretu, a da nas sačuva znanja koje će nam štetiti i molim ga najvećim imenom njegovim da nas uputi na put istine, a da nas sačuva puta zablude. Amin. Draga braća i cijene sestre, alaikum. I na početku od Bajram Šerif Vare Ovsun mi smo imali ranije da se prilike da se susrećemo. Neizmjerna mi je čast zadovoljstvo što sam u danima Bajrama sa vama i što imam priliku podijeliti nekoliko, nekoliko poruka. Naime, pored svih drugih obaveza i insan osjeća posebnu sla zadovoljstvo kada bude u tabačkom mjestu. Iako Bog da kako životu naši budu odmicali, vidjet ćete kada vas život odnese u neke druge krajeve, u druge neke poslove, kolika je ljepota i slast ovakvih nekih druženja, selama, onih srdačnih zagrljaja, a to smo mogli osjetiti ovim danima Bajrama. Jeli dani su Bajrama u kojima osjećamo posebnu ljepotu što smo vjernici. Ne znam kako je u vašim mahalama, ali u mjestu gdje ja živim doista se osjeti ljepota Islama. Vidite zadovoljstvo roditelja koji su jeli priredili žrtvu za ovaj bajram, a vidite u isto vrijeme zadovoljstvo one dječice koja dijele kurbane i zato dobivaju neke hedije. To je doista jedna od ljepota Islama koji nas je gospodar počastio. Ja i danas dani mi je, mi drago otići nekom je odnijeti kurban i za taj kurban dobiti koju bobu. Ostalo od djetinstva ta ljepota. I to je nešto od tradicije što treba jeli, njegovati. Nešto čime mi odgajamo našu dječicu jer ona imaju priliku da učestvuju u dijeljenju kurbana, da učestvuju i da pomažu svojim roditeljima, a u tome se ujedno i odgajaju da oni budu ti koji će klati kurbane i koji će sutra biti spremni udjeljivati Također Bajram sa sobom nosi i ljepotu zajedništva. Vidite ljude kako obilaze jedni drugi, kako obilaze svoju rodbinu. E, nekim komšijama se možda prvi puta pokuca na vrata u toku godine i doista to je, to je jedna od ljepota. I Bajram nas uči, uči nas Bajram da ljudska sreća nije u uzimanju, nego da je ljudska sreća u darivanju. I gospodar vjernicima daje posebnu ljepotu kada on nekoga nešto dariva, osjetiš slast i ljepotu. To je nešto što gospodar daje i ne može to imati svako. U ovim danima, danima Bajrama, kada se čini toliko dobra, vjerujte i oni koji su vrlo rijetko u džami i oni koji ne idu nikako u džami osjete tu ljepotu. Isto tako mi osjetimo kada naiđe val grijeha, kada se mnogo grijeha uči u nekim danima i vjernik koji ide u džami osjeća dio tog mraka, to nagriza to naš ima, nagriza naše A kada se u nekoliko dana učiti, učini puno dobra, puno žrtve gospodaru, onda milost silazi i ona obaspe i oni koji su rijetko u džami. Mi znamo da nam je gospodar kazao Lejenal Allahu luhu mehuma wala dima'uha Da gospodara ne dolazi ni meso ni krv To je ono što treba ljudima, jel? Nešto što mi zakoljemo i podijelimo siromašnjima وَلَكِنْ يَنَالُ تَقْوَى مِنْكُمْ Ono što gospodaru od nas dolazi u ovim danima je svijest o gospodaru. Naša dobra djela, jačina našega imana. Zato se nije pripremamo. Zašto je prija Kurban Bajrama deset dana Zulhidžet? Zašto je dana Refata prije na dan Bajrama? Pa je onda poslanik i salam preporučio da se posti i da, da taj post briše grijehe, one male grijehe protekloj godini i u sljedećoj godini. Zašto? Da jačamo toj, taj, taj i bared. Jer nas je onaj sin Adem salama na početku čovečanstva podučio Inna ma je minel mutafin. Da je Allah taj koji prima od bogobojazni. I mi jačamo tu našu bogobojaznost da bi gospodar primio tu žrtvu koju mi imamo. I to je nešto što nas, što nas uči kurban. Ono što je što nama fali ono što osjećamo da nam nedostaje, mi, alhamdulillah, našim druženjem nastojimo bar imati dio toga, je ono nekakva ta naša sloga jedinstvu. Ono što nas je kurba naučio, žrtva, je da budemo spremni žrtvovati i sebe i svoju, svoj ego i žrtovati jeli, svoje vrijeme, žrtvovati samoga sebe na bilo koji način. I vjerujte, osjećate te u tom, u slast kroz sve i a gospodar je propisao zbog nas, nek zbog sebe, njemu ne trebaju. Mi vidimo jedinstvo. Prvo je gospodar kazao da nas je od jednog čovjeka jedne žene stvorio. Znači, mi smo sinovi Adamovi, svi. Dalje, ođalnakum ummeten vahida, a onda je nas učinio jednom zajednicom. Dalje, kroz, to je šehadet. Znači, svi smo vjernici, jedna zajednica. To nas, taj šehadet svakog muslimana povezuje u bilo kojem dijelu svijeta. To je šehadet. Dalje, namaz. Znamo da je Resulullah kazao da je namaz u džematu vrijedni za 25 ili 27 put Opet nas primuna da budemo zajedni. Post. Naši zajednički iftari, zajedničke teravi, još uvijek se sjećamo i vjerujem osjećamo tragove toga. Zekja, da zajedništvo u oslanjanju jednog na drugog, da onaj bogati potpomogne onoga siromašnog, a obojica imaju koristi. I onaj siromašni ima koristi, a i onaj bogati jer je time udjelio svoju sadaku i time izvršio dužnost. I hađ, ovih dana gledamo one divne snimke naših hađija na Arefat. Svi muslimani na hađu u određenim danima na jednom mjestu. I sam Kurban Bajram i ovaj propis daje nam taj ambijent jedinstva. Ono što ruši naše jedinstvo, draga braćo i sestre, je zavidnost. Zato želim spomenuti onaj slučaj, a vi dobro znate slučaj kada je jeli Kabel ubio Habil, onaj, na početku čovečanstva nam je gospodar nam kaže vatlu alejhim nebe adem, ispriča im priču, zašto da nam ispriča priču? Da bi imali pouku do tjavetskog dana, ćemo mi crpiti poruke iz ubijstva Kabila Habila, kome je gospodar oprostio kasnije. Zašto? Zato što je zavidnost ta koja ruši svo ovo jedinstvo koje su spominjali. I kroz namaz, i kroz post, i kroz zekat, i kroz hađ, i kroz bajrame. Sve to ruši nam zavidnost. A Resulullah je kazao da uništava naša dobra djela kao što vatra uništava drva. Zato se čuvajte toga, da znaš kada činiš dobro djelo. Da znaš kada jačaš svoj ima. Da tvoja zavidnost i želja, da neko dobro koje ima tvoj brat ili tvoja sestra ode je nešto što uništava to tvoje. Znači nije zavidnost kada vidiš da neko ima nešto lijepo i treba da nam bude drago. Zavidnost je onog trenutka kada ti vidiš da neko nešto ima, ti nemaš i poželiš da mu gospodar to uzme. Mi jedni drugima moramo, vrijeme je tako, pogotovo današnje vrijeme, da jedni drugima moramo pomagati da sačuvamo dobra djela koja radimo mnogo preprijeka ima da mi ostavimo neko dobro djelo. Da ostavimo od onih temeljnih poput namaza. Ima neko dolazi na neka predavanja ili radi neku sadaku. Da budemo svema na vrijeme spremni. Da, nam bude drago. Ne da, da zamolimo gospodara da mu to uzmi. Nego da nam bude drago da ga uhvatimo za ruku i ta svaka čast. Pa da mu nekada Da ga stimulišemo. Da mu budemo postek da istraje na tom dobrom djelu koji će ga možda na, na sudnjem danu za uzeti i u džennetu uvesti. Bez obzira koliko ono veliko bilo. To je vrijeme i to je nešto što nam šalje ta poruka. Čuvajte se zavidnost. Ovaj, ovo kazivanje koje nam je Sultan proučio o Ibrahimu salamu ništa manje o tome ne govori. Ništa manje. Vjerujte, Ibrahim salam je imao takvo iskušenje, a na takvom je položaj bio. Pa njega je gospoda nazvao svojim prijateljima. Nije u nijednom trenutku sebi kazao, gospodar ja sam tvoj poslanik. Zar će svom poslaniku narediti da svoje malo dijete koje toliko voli uništi? Da ga ubije, da ga zakolje? Ismail, nije njom kazao kakav je to gospodar koji traži od svoga poslanika da on zakolje svoje dijete. Zaboravili su sebe, zaboravili su svoj status zaboravili su, nego su se predali Božoj naredbi vjerujući da će ih gospoda kada tako postupe izvesti za njih ono što je najbolje. I doista i tako bilo. Oni su položili test, a nisu izvršili ono. Mi smo ovih dana imali test da vidimo da li smo spremni na žrtvu. U svim danima našega života. Neka vam ljudi govore da ste budale što radite određene stvari. Ako znate da je to ime gospodara, nek vam govori da ste budara, vi znate zašto to radi Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. je šeitan došaptavao, pa gdje ćeš svoga sina? Pa? On je znao svoj cilj, mi u životu moramo imati svoj cilj. To je kazivanja koje nam, koje nam I ovih dana nastojimo, kada žrtvujemo već žrtve kao kurbane, odnosno žrtvujemo dijelove svoga imetka, kada smo spremni da izdvojimo od onoga što nam je drago, jer nam je potreban u životima našim. Nastavimo žrtvovati svoju sebičnost, žrtvovati svoju sujetu, žrtvovati svoj ego zajedno sa tim kurbanom. Na kad i kad jednom trenutku budeš bio spreman ono da kaže e, ne može tako kad je u pitanju naravno samo tvoj ego, ne Boži propis. Da budeš spreman spustiti se da neki veći interesa da to ne uradiš vjerujte, osjetit ćeš slast onu koju osjećaš kada si možda nekad sa zaku udijelio. Gospodar će ti to vratiti u nečemu, u nečemu, u nečemu bolji. Na samom početku želio bih jeli, da proučimo kako je to običaj dobu imamo Buhari prije nego što pročitamo hadis. Znam li dolazimo na halku hadisa da bi ovo vrijeme provedeno bilo za nas dokaz na sudnjem dan i dolazimo na halku hadisa da naučimo nešto da bi mogli to primijeniti u životima svojim da bi gospoda bio sa nama zadovoljan. Kada god imate u, u životu situaciju da ne znate da li je nešto dobro ili nije dobro, trudite se da pitate. Pitate one koje znaju, kaže gospodar Feselu ehle zikri in kuntum la Pitajte one koji znaju ako ne znate. Ako nisi siguran odgovor jednog, pitaj dvojicu, trojicu, petoricu, desetoricu. Nađi ljudi koji misliš da znaju. Pa onda sjedi i razaberi svoju situaciju i vidi kako je rješenje. Daista je gore nešto uraditi nakaratno nego ga nikako ne uraditi. Sjećate se hadisa, ovdje smo ga čitali jer je poglavlje o čistoći bilo. Kada je bilo tamo kod abdesta, kad su ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam bili na put i nisu dobro oprali svoje pete kod abdesta pa je Resulullah kazao teško petama od vatri. Često puta sam se zamislio poznavajući biografiju ličnost poslanika alaihi uvijek je bio taj koji je blag. Bio čak blag jednog trenutka kada je onaj Beduin došao i pomokrio se u džaniju. Nije dao ashabima da ga udaraju. Razumijevao je ljude. Ali u tom trenutku ashabima je zaprijetio vatrom. Pitao sam se zašto je Resulullah u tom trenutku tako postupio. Sallallahu zato što je to bilo iskrivljavanje propisa. Da su ashabi nastavili tako raditi, mi bismo danas bili ti koji ne bismo možda temeljito prali noge. Danas znamo da moramo o tome voditi računa. Jer je poslanik Ali Selam zaprijetio vat. Zašto? Iskrivljavanje u tom trenutku je iskrivljen propis koji je uzvišeni gospodar propisao. To isto slično kod pokrivanja kada se devojka pokrije, pa otkrije vrat i uši i šta već i ne znaš je pokrivena ili nije pokrivena. Kaže poslanik, onaj ko uvede jedan ružan običaj, pa ga ljudi u tome slijede, ima kaznu, jeli ima grije zato što je uradio i svi oni ljudi koji ga slijede bez da se njihov bez da se njihov grijeh imalo Zašto vam ovo govorim? Ljepota Bajrama je bila doista draga, ali od onog mesara koji je klao kurba koji smo krali, sam čuo jednu, jednu informaciju koja me nakon takla i želim da to prenesete. Kaže, kod nas se sad pojavio se običaj, čak ima džingl na radiju. Ljudi kupuju kurbansko meso na način da on naruči 40 kila kurbanskog mesa, plati po 10 maraka i to bude njegov kurban. To nema veze sa kurbanom i sa propisom. To nema žrtve. To nema onog da polako s tekbirima kurban, kurban povedeš. Nema onoga Hazreti Fatimi kad poslanik Alehi selam kaže dođi Fatima prije nego što kap krvi padne na zemlju naši grijesi će biti oprošteni. To nema veze sa kurbanom i to mi moramo na to, na to reagirati. Zato kažem, ako ima sam sumnjao nešto, a kamoli da bude povod nećemo pa da to ljudi poslije slijedi. Današnji hadis da je 324. hadis koji govore o prisustvu žena na Bajram namazu i to u, u, u stanju u kojem imaju oni mjesečni ciklus. Hadis ide ovako حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة kaže pričao je Muhammed ibn Selam koga je obavijestio Abdul Wahab od Ejuba od, on od Hafsi قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين kaže mi smo zabranjivali našim djevojkama da izlaze na proslavu Bajrama فقدمت المرأة فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف kaže jedna žena je je prenoćila na dvorcu Benu Halefa فحدثت عن أختها فإن توم دورو بريجلا وسويو سستر وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة غزوة كاجي da je ta muž od te njene sestre sa poslanikom alaihi salam bio u borbi 12 puta. وكانت أختي معه في ست a ta njena sestra je bila sa poslanikom u borbi na šest puta. قالت كنا nuvadil kelma wa nekumu al merda, kaže mi smo pomagali te bolesne u tim ratovima i jeli, djeli smo nad njima. Fese'elet uhti nebije sallallahu alaihi wasallam kaže da je njena sestra upitala vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam E'ala ihdana be'sun idha lam yakun leha ella tahruđe. Kaže da li može, da li je zabranjeno ili je dozvoljeno našoj jednoj od nas kada nema svoga džilbaba, vrtača, da izađe. Kale, litul bisha sahibatuha min džilbabiha, wal tešhad, wa tešhad il hajre, wa da'avat al muslimin. Kaže, neka ona uzme od svoje sestre vrtač i neka izađe, neka prisustuje većem dijelu Bajrama i dobi muslimana. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت نبي صلى الله عليه وسلم pitala sam, kaže, kada je došla Umu Atija, da li si ti čula nešto slično od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, kalet bi ebi nam, kaže, žrtvovala bih oca, za njega jesam. A inače imala je ova Umu Atija imala je običaj kazati kad god bi zagovorila za vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam ovaj, kada god bi njega spominjala imala je običaj kazati da bi bila spremna žrtvovati on, oca za njega. Kaže se tu je pulu čula sam ga da kaže jahruđu l'avatiku wa huduri, val wal kaže neka jeli djevojčice i djevojke i one koje su u menstruaciji وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ Neka prisustvuju u većijem dijelu toga i, mu, i dovi muslimana وَيَعْتَزِلْ حُيَدُ الْمُسَلَّ A neka one koji su u menstruaciji klone se dijela na kojem se obavlja namaz. قَالَتْ حَفْزَةُ فَقُلْتُ Kaže Hafsa, pitala sam ponovo El hujjadu, da li i one koji imaju menstrualni ciklus u to vrijeme فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا a ona je kazala pa zar ta osobe u takvom stanju ne prisutuje arefatu i mnogim drugim stvarima ovaj hadis koji nam prenosi i bilježi jel, koji nam bilježi imam i Buharija otkriva nam mnogo prvo je da su sahabike odnosno ashabi tražili znanje da vide kako će postupati ispravno. Hafsa kaže, mi smo prvo zabranjivali, pa je onda čula ženu koja kaže, jeli, koja je pričala da je vjero, a koja je, koji argument je imala ova žena koja govori o svojoj sestri i zetu koji su se bili toliko sa ali i toliko bojeva bili. Njihov argument je bio to je da je on sa poslanikom ali sela bio 12 puta, a ona 6 puta. Što znači družili su sa poslanikom sallallahu alejhi ve koje je on odgajao. To znači, osim toga što moramo tražiti znanje, pa ako, smo postupali ovako, pa saznali da ima nešto bolje, onda to mijenjamo, ali provjeravamo. Ona je pitala umu Atiju, čula je ovu ženu da provjeri da li je nešto tako slično kazao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve a uzimali su znanje od onih koji su se družili i bili sa poslanikom sallallahu alaihi Kada mi uzimamo znanje, uzimamo znanje od onih koji znamo da su učili pred nekim, od onih koji imaju znanje. I onda tražimo da vidimo šta je od škole završio, pred kojim profesorima je učio, pred kojim je učenjakom učio, ima li kakvu i džazu, ima li kakvu dozvolu. Često puta uzimamo znanje mišljenja od onih koji nemaju znanje. Lime te puluna ala Allahi kaže gospodar, a zašto vi govorite o Allahu ono što ne znate? jevreji i kršćani su propali samo zbog toga što su govorili o Allahu ono što nisu znali. I kada kažu da je Uzeir Allahov sin i kada kažu da je Isa sin, Merem je Allahov sin, oni govore o Allahu ono što ne znaju. I treća poruka jeli, koju imamo je jeli, koju vidimo iz cijelog ovog hadisa, a i samog naslova, da se ženama dozvoljava pristupanje, da se dozvoljava ženama da pristupuju Bajram namazu, čak i onda kada su u, tom periodu, u periodu hajza, s tim da izbjegavaju taj prostor džamije. Naravno, različita su mišljenja islamskih učenjaka o tome da li je dozvoljeno ili nije dozvoljeno. I to se mijenja s obzirom na uvjete ako vidimo naše džamije koje su ranije bile, vidjet ćemo čak i petkom da su žene ostajale u kućama svojim i nisu izlazile iz, iz kuća svojih u danima petka zato što su naše džamije skučene, zato što su naš, hvala dragom Bogu, pogotovo za Bajrame veliki broj muslimana izađe i nema prostora. Danas imate džamije koji imaju poseban prostor za žene da klanjaju džumu i one imaju priliku da klanjaju, da klanjaju džumu. Čak ima Ebu Hanife je nekada dozvoljavao, a nekada zabranjivao. Imam i Nevevi kaže da je poželjno da žena prisustuje, jer je će naučiti nešto. I danas imamo problem edukacije kod žena. Ali s druge strane, kaže imam Nevevi, osim u slučaju kada bi takva, takvo ponašanje jeli, dovodilo do, e, kako se, do, do razvrata ili kako bi takvo ponašanje privlačilo muške onaj, muškarce i tako dalje. Ja molim uzvišenog gospodara da, da ovim danima Kurban Bajrama mi da nam prvo primi naše ibadete. Molim gospodara da žrtvovanjem kurbana mi žrtvujemo svoje ego da sve svoje poslove radimo u ime njega i da nastavimo steći njegovo zadovoljstvo. A onog trenutka kada budemo radili, tako uzvišeni gospodar će nam doista milo svoju dati. Molim gospodara da budemo od onih koji traže znanje, uzima i od onih koji učeni i da nam podari ispravno razumijevanje Islama. Amin. Amin. Amin.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 العالمين الفاتحة